บุ๊กทูเก้าสิบเจ็ดสมบิสันปูลูคำสันธานสี่คาตาสัมบุงเอ็มปัเขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Dia tertidur walaupun televisinya masih menyala เขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้ว dia masih di sana walaupun sudah larut malam เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว dia tidak datang walaupun kami sudah membuat janji โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ Televisinya menyala. Walaupun demikian, dia tertidur. ดึก แล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Saat itu sudah larut malam. Walaupun demikian, Dia masih tinggal di sana เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้น เขาก็ไม่มา Kami sudah membuat janji Walaupun demikian dia tidak datang ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ Meskipun dia tidak memiliki SIM, dia mengendarai mobil. ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว Meskipun jalannya licin, dia mengendarai mobil dengan kencang. เขาขี่จักรยาน ทั้งๆทที่เขาเมา Meskipun dia mabuk, Dia naik sepeda เขาไม่มีใบขับขี่ แล้วยังขับรถ Dia tidak punya SIM namun dia mengendarai mobil ทั้งทั้งที่ถนนลื่น เขาก็ยังขับรถเร็ว Jalannya licin namun Dia mengendarai dengan sangat kencang. เขาเมา แต่เขาก็ยังขี่จักรยาน Dia mabuk, namun dia tetap naik sepeda. เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Dia tidak menemukan pekerjaan meskipun dia telah tamat kuliah เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม dia tidak segera pergi ke dokter meskipun dia merasa sakit เธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม Dia membeli mobil meskipun dia tidak memiliki uang. เธอจบ มหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอ ก็หางานไม่ได้ Dia telah tamat kuliah. Walaupun demikian, dia tidak menemukan pekerjaan. ธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Dia merasa sakit. Walaupun demikian, dia tidak pergi ke dokter. เธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ Dia tidak memiliki uang. Walaupun demikian, dia membeli mobil.